nzi ko banyanka François Kimana niwe ariko aramfasha kugira nshobore kuvuga mu nyumve turi ku gatanu genekerezo ryandwi kwezi kw'icumi umwaka wa bibiri na mirongo ine na kabiri umwanya w'amakuru mu kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ingingo yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mvamakungu yafuswe kuva kuri uno wa gatanu nayo abarungikirwa amafaranga mvamakungu bagiye kuyahabwa atavunjwe mu marundi nk'uko byahora biri mu itangazo ryashikirijwe kuri uno wa gatanu n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu nayo ingurube ijana cumi na zitandatu nizo zimaze gufatwa mirongo irindwi zirapfa kuva mu ntango za kuno kwezi kwa cumi ku rwego rw'igihugu byashyikirijwe kuri uno wa gatanu n'umuyobozi mukuru ajejwe ibidukikije mu itangazo kubamenyesha bamenyesha amakuru murabyumva muri ano makuru nayo ibihomoka birenga cumi bibangamiye igisagara cya ngozi bigiye kubakwa ku mafaranga batanzwe ni banki y'isi yose bishyikirizwa na buri amatari w'intaranguzi manure ntacyo nsanze anamenyesha ko iyo banki igiye no kubaka ibarabara rya kaburimbo ngozi kanyaruba ayo nayo ari mu kanya sangwa ikaze makuru ku makuru avuga mu gisata cy'ubutunzi ingingo yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mvamakungu yafuswe kuva kuri uno wa gatanu abahora bakorera muri icyo gisata basabwa kuja kwiyandikisha mu ibanki nkuru y'igihugu biri mu itangazo ryasohowe kuri uno wa gatanu na Diodone Murengirantwari arongoye ibanki nkuru y'igihugu Berbe avuga kandi ko kuva kuri uno wa gatanu nyene abantu barungikirwa amafaranga mvamakungu bashobora kuyaronswa amafaranga mva mvamakungu nyine canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mvamakungu tumukurikire muri ano majwi yegeranijwe na muhizi misago hisunzwe ihangiro ibanki repubulika y'u Burundi yihaye ryo kuba ibanki nkuru ifise ubuhinga bushobora gushitsa ku iterambere no gukinga ihungabana ry'igisata c'amabanki kugira ngo ubutunzi bw'uburundi bushike ku iterambere rirama e, kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bushobore kuguma buhangana n'ibihuhusi ibanki repubulika Burundi ishyigikiwe n'abayunganira mu iterambere iratanguje ku mugaragaro ingingo zo gutunganya ivy'ifaranga hisunzwe ibihe tugezemo ingingo zitegekanijwe muri iyo ntumbero zisunga ingene igihugu cifashe mu by'ubutunzi kandi bikenewe ishyirwa mu ngiro ry'izo ngingo rizokwama rimenyeshwa abantu bose ibanki repubulika Burundi imenyesheje ibi bikurikira ingingo zafashwe ku wa cumi na gatandatu ntwarane umwaka wa bibiri na mirongo ibiri zo kugabanya ihanahanwa ry'ikibiriraho ry'amafaranga mvamakungu zirahagaritswe kuva ubu abantu baronga barungikirwa amafaranga mvamakungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mvamakungu nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mvamakungu yugurujwe mu mabanki bayaronkeyemwo bwa kabiri ingingo yafashwe ku igenekerezo rya ndwi ruhuhuma umwaka wa bibiri na mirongo ibiri yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mvamakungu biro de change irakuweho abahora bakorera muri ico gisata cyangwa umuntu wese yifuza gukorera muri icyo gisata ahamagariwe kwiyandikisha mu ibanki repubulika y'u Burundi mu kwemererwa gukora habanzwa gutera igikumwe mu rwandiko rwo kwemera gukurikiza amategeko agenga igisata c’amazu yo kuvunja amafaranga uwo rero akaba yari umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu mu gisata eh, c'amagara y'ibitungwa ingwara y'ingurube yibonekeje mu ntango z'uku kwezi kw'icumi ku mitumba imwe imwe y'igihugu yafashe ingurube ijana na cumi na zitandatu hapfa mirongo irindwi byashikirijwe kuri uno wa gatanu n'umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu itangazo ku bamenyeshamakuru Serge Nkuru nziza yavuze ko mu kurindira ko hamenyekana icisha izo ngurube asaba ababijejwe bose kubuza urudanazwa rw'ingurube no kuzibaga mu duce iyo ndwara yibonekejemo gusa tumukurikire ari kuri mikoro ya Arthur Kababushi mu mihingo imwe imwe y'igihugu haribonekeje indwara itaramenyekana neza yishe ingurube iyo ndwara yibonekeje ku mitumba ya mirango mu ntara ya bururi kibimba mu ntara ya gitega kiryama mu ntara ya muyinga na nyagasaka intara ya rumonge aho mu mpongore cumi n'umunani hafashwe ingurube ijana na cumi na zitandatu muri izo mirongo irindwi zikaba zarapfuye iyo ngwara kandi yaribonekeje ku mitumba ya mibanda na gahinda mu ntara ya mumonge aho hapfuye ingurube cumi n'imwe kubera izo mpfu imigwi y'abaganga b'ibitungwa yo mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yaciye yishikira ku rubuga baca bafata n'ivyo gupima kugira bamenye iyo ngwara iyo ariyo ibitungwa vyafashwe vyabura akayabagu bikagira mucawanwa mwinshi twinshi tudomagu k'umutuku ku ugutukurira mu gice cy'amaso n'ubwoya bugashinga ibindi bitungwa byagira ingorane zo gutambuka ibitungwa byafashwe byapfaheze iminsi itatu cyangwa itanu hibonekeje ibyo bimenyetso nicyo gituma mu kurindira ko neza cyatumye izo zipfa ingingo zikurikira zafashwe kugira icyo kiza ntikirandagate ubuzi bujejwe amagara y'ibitungwa bwo mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwashwaye gupompa mu mpongore z'ingurube ziri ku mitumbi iyo ndwara yibonekejemwo n'ahantu hazegereye hamwe n'ahari ubworozi bunini bakoresheje imiti ikomeye yica imiko ibipimo vyakoze yavuze biterekanye ko ari indwara karanda k'ingurube dusabye ubuzi buri mu buyobozi bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bafatikanije n'abajejwe intwaro guhagarika uruja n'uruza rw'ingurube kuzidandaza no kuzibaga mu bice gusa iyo ndwara yibonekejemo itohoza ry'indwara rivanze no gupima muri laboratwari kugira iyo ndwara imenyekane birabandanya Serge Nkurunziza umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije isanganiro inama isumba ingimba makuru ajanye n'ubwishingizi naho abarundi barakeneye kwigishwa bagatahura ibijanye n'ubwishingizi bakikingira hamwe n'ubutunzi bwabo hatanguzwa ukwezi kwahariwe guhimbaza imyaka mirongo ine n'itanu ishyirahamwe ry'ubwishingizi isokabu rimaze ribayeho umuyobozi mukuru waryo yavuze ko yari intambamyi ikomeye kuko mu gihugu cyose ibiharuro byerekana ko abantu bari munsi ya kwijana ari bo rero bamaze kumenya akamaro ko kwikingira Charles Ndagijimana yamenyesheje ariko ko biyemeje kuzobandanya batanga inyigisho bakaba bifuza kandi gushikira abanywanyi babo byoroshye biciye ku buhinga bwa none mu gufata amasurance tumukurikire kuri mikoro ya Francine Ndekubwayo batanguye kwigisha ibyo bwishingizi abarundi iryo shyirahamwe ryaritanguye muri iyo ntumbero rero harabayeho ibikorwa bitari bike byo kugenda twegera abantu tubigisha akamaro ko gufata asiranse tunababwira ubwoko bw'amasiranse barabiye gusa ku byuma byabo bakavuga ati ugerageza siranse kandi ayuzuye muri sokabo ibyo rero biri mu byo turiko turakora kugira ngo turabe ko abanywanyi bacu tuborohereza gusumba intumbero nyamukuru akaba ari yuko twegera abanywanyi biciye mu buhinga bwa none n'ibitumatumanaho kubitira mu Ntarangozi naho tuvuge ibidukikije ibihomoka birenga cumi bibangamiye igisagara cya ngo bigiye guhera kuko bigiye kubakwa ku mafaranga atanzwe banki y'isi yose bishikirizwa na buramatari w’intarangozi Emmanuel Ntaconsanze aho anamenyesha ko iyo banki igiye no kubaka ibarabara ajya kaburimbo ingozi kanyaruba hamwe n'ibirometero birenga mirongo ibiri by'amabarabara y'amabuye mu gisagara ca agasaba abanyengozi kuzobungabunga izo nyubako bagiye kuronka vuba ni nkuru tubaza Apollinaire Muzagara ico gisagara ca kiramaze igihe kibangamiwe n'ibihomoka bishika cumi na bibiri binini binini cyane ivyo navyo vyibonekeza nko mu makartier ya Camugani Rusuguti Kanyami n'ahandi nk'uko abanyagihugu baho babivuga ngo mu gihe c'imvura biratwara abana ibitungwa kandi bikaguma vyaguka bitwara amatongo yabo inyuma y'imyidogo imaze igihe rero buramatari w'intara ya Ngozi arahumuriza ko hagiye kubakwa ibarabara rya kaburimbo rizova ingozi mu gisagara rigaca ku mwumba no ku cyambu cya kanyari yo hepfo ahafatanya uburundi n'u rwanda amafaranga akazutangwa ni banki y'isi yose uhazoca hanubakwa rero n’ibyo bihomoka bivugwa ko bikenera uburyo bwinshi muri uwo mugambi nyene ngo hazonubakwa amabarabara ashashemwo amabuye ku birometero mirongo ibiri n'umunani mu gisagara ca ngozi buramatari emanuel ntaco nsanze akavuga ko abahinga bamaze kuza kuraba aho ibyo bikorwa bizorangurirwa ubu ngo hakaba hasigaye kuza kuraba abagiye kuronswa imizibukiro abanyagihugu bari bageramiwe n’ibyo bihomoka barashima bagasabwa nabo kubikurikirana kugira ntihagire uwonona iyo ngabire izotwara amafaranga menshi ingozi ponari muzagara radio isanganiro apolinaire munzagara tugushimire tuve ngaho ingozi dukubitire mu buraruko bw'iyo ntara mu ntara kirundo abantu munani bagizwe n'abagabo batandatu hamwe n'abakenyezi babiri baraye bitavye imana abandi cumi na batatu barakomereka cyane mu isanganya ry'ikimodoka cyo mu bwoko bwa kamyo gikora mu byo gutunganya imyonga mu ntara kirundo nk'uko bivugwa na bamwe mu bari ngaho bikemezwa na buramatari w'intara kirundo Albert Hatungimana ngo ico kimodokari cacitse amafire ikivuye ku mugwa mukuru wa commune bwambarangwe kigira gishike ku gasoko kaho bita mu ku mutumba wa budahunga gica gihitana abantu bari mu isoko n'inzu irasambuka aho hari igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu ibiziga by'abapfuye n'abakomeretse baciye bajanwa ku bitaro bya mukenke aho nyine muri komine ya bwambarangwe ano makuru tuyarangirize mu yavugwa mu kwinanura imitsi imigwi umunani yo mu gihugu hagati ikina urukino rwa volleyball hamwe n'itandatu yo mu gisagara cya Bujumbura niyo izo kina mu mpera zino ndwi nkino z'igice cya nyuma mu itegura iryo ku rwego rw'igihugu byashyikirijwe kuri uno wa gatanu n'urongoye ishyirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Serge Ntakavu imvura amenyesha ko imigwi izotahukana ibibanza vya mbere kwizoronka igikombe n'amafaranga ibihumbi amajana 5 y'amarundi tumukurikire kuri mikro ya Jean Marie Vianney ngendakumana tuba dufise imigwi umunani imyinshi ni kuvuga kayanza hariho umugwi ngozi ifise imigwi ibiri mwaro bururi n'ahandi ni kuvuga e, za muramvyo zose e, duca tugira imigwi y'abadamu umunani ni kuvuga amakipe umunani avuye muri ligue intérieure ico kuri twebwe ni ntambwe rero ikomeye cyane kuko ntivyari bisanzwe biriho yose bijoca bidufasha abo badamu nabo bazokinangaha ibujumbura ni kuvuga iyi weekend samedi bazimanshe bakine hama bakuranemo hama habe uwa mbere habe n'uwa kabiri baronke amakupa hanyuma rero izi nkino zirangiye ni ukuvuga ama ekipe atandatu ya mbere zitandatu za mbere zo mu bagabo na zitandatu za mbere zo mu badamu muri ligue intérieure niwe bazoca baza bahure n'imigwi ngaha i Bujumbura kuko imigwi ngaha i Bujumbura abagabo ni itandatu abadamu nkiyonyene kuba izo migwi ingana hama bagira tiraje sore rero cyo tugenda rero muri donc ico mu kwita championnat national kwita global ego mbega kubijanye no kwinjira ku kibuga bizoba vyifashe gute ego kwinjira kubera yuko turiko turategura championnat national nta mahera menshi bazorihisha nibaza ko azoba amahera ari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitanu ku bashaka kwinjira bivanye n'ubwugamo umuntu azoba akeneye kwicaramo hama imigwi izotahukana ibibanza vya mbere ku bijyanye n'ubushimwe vyovyo mutegekanya gutanga ubushimwe bwifashe gute nacibagiye muri kadire yo kwankwa haja des equipe ekipe ya mbere izoronka coupe na 500000 ekipe ya kabiri ironke 250000 eh, haba ku bahungu no ku bakobwa uko nyene n'urukino rwa volleyball rudateye imbere cyane mu Burundi mbega ho babuze iki na cyane cyane mu bijyanye no kurondera ifashanyo intango yama igoye kuko turiko turarondera ah, abantu bashobora kudufata mu mugongo kugira ngo dushobore kuronka amasponsor akwiye muri vore nk'uko na Federation Internationale bigira nungahe iwacu naza yuko tuzokundisha uru rukino abantu ni kuri urwo rukino rwa volleyball duce turangiriza ko amakuru twari twabateguriye avuga ko no mutago kuri uno mutaga ariko rero kuba dufatiye hagati reka twibutse inkuru nkuru zari ziyagize ingingo yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mvamakungu yafuswe kuva kuri uno wa gatanu nayo abarungikirwa ah, amafaranga mvamakungu bagiye kuyahabwa atavunjwe mu marundi nk'uko byahora biri mu itangazo rya ryashikirijwe kuri uno wa gatanu n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu ingurube ijana na cumi na zitandatu nizo zimaze kugwara hapfandwi ku mitumba itandukanye mu gihugu biturutse ku ndwara itaramenyekana byashikirijwe kuri uno wa gatanu na Serge Nkuru nziza umuyobozi mukuru w'ubworozi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa politiki Gitega